37. pitanje. Da li zabranjeni pogled kvari post kao u slučaju studenata medicinskog fakulteta koji su za vrijeme posta prisiljeni gledati ono što je zabranjeno? Bismillahirrahmanirrahim. Ovaj pogled za strankinje žena drugi put, naravno ima nešto koji iznaraženje kad gledaš, ali kad drugi put tako gledaš, to je zabranjen, ali to i nema veze za post, ne kvari post pa naravno nek vari za obični kamol budi student u fakultetima. Allah ne zna.